endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat islomda idora qilish ya'ni islom shariatida boshqaruv ishlari endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat bismillahir rohmanir rohim targ'ib qilish Mas'ulning yo'llantirish vazifasi ishlarni shaxslarga yetkazish va ushbu shaxslarni o'rgatish bilangina tugab qolmaydi, balki ularni bu ishlarni bajarishga qiziqtirish va targ'ib qilish ham lozimdir. Chunki shaxs jonsiz asbob emas, balki shaxs aql, qalb va jasad majmuasidir. Aqlga biz vazifani yaxshilab tushuntirgan va uni bajarish uchun zarur bo'lgan ilmlarni ta'lim bergan vaqtimizda haqqini bergan bo'lamiz. Jasad a'zolari vazifalarni puxta bajarishi uchun yaxshilab tayyorlagan bo'lamiz. Ammo aqlni fikrlashga, jasad a'zolarini ijro etishga undaydigan narsa nima? U ham bo'lsa qalbdir. Demak, o'zining asosiy vazifasini bajarishi uchun qalbni qo'zg'atish qiziqtirish lozimdir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning mana bu muborak so'zlariga e'tibor bering. Ogoh bo'lingiz kim, albatta jasadda bir parcha go'sht bor. Agar bu go'sht yaxshi bo'lsa, jasadning hammasi yaxshi bo'ladi. Agar bu buzilsa, jasadning barchasi buziladi. Ogoh bo'lingiz kim, u qalbdir. Shuning uchun ba'zilar qalb podshohdir. jasad a'zolari esa uning lashkarlaridir deb to'g'ri aytishgan. Demak, ushbu podshohni harakatga kelishi va talablaringizga javob berishi uchun qo'zg'atish va targ'ib qilish zarur. Shunda u o'zining askarlariga vazifalarni bajarishga buyuradi. Qalbni uyg'otish, qo'zg'atish uslublari juda ko'p. Masalan, amalga beriladigan ajr haqida targ'ib qilish, amalga beparvolik qilishdan qo'rqitish, va bunga oxiratda beriladigan jazo haqida xabar berish, amalga qiziqtirish, o'tgan solihlarning qilgan ishlarini misol keltirish, vazifaning ahamiyatini tushuntirish hamda birodarlari uni yaxshi ko'radigan amirning ushbu vazifani bajarishda ular bilan ishtirok qilishi. Dar haqiqat, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sahobalari bilan birgalikda xandaq qazir edi. maydalash qiyin bo'lgan xarsang toshni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shaxsan o'zlari muborak qo'llari ila asboblar yordamida maydalar va tuproq ko'tarar edilar. Gohida biror kishi bu qanaqasi mas'ul buyruq bersa-yu qolganlar unga itoat etsalar bo'lmaydimi? Axir unga itoat qilish Alloh va uning payg'ambariga itoat qilish emasmi? Agar shunday bo'lsa, nima uchun mas'ulga yana birodarlarni qiziqtirish va vazifani bajarishga targ'ib qilishni shart qilyapsizlar, deish mumkin. Javob shundayki, ko'pincha nafs vazifani biladi-yu, bajara olmaydi. Haromni biladi-yu, unga qo'l uradi yoki buyruqqa talab darajasidan past darajada ijobat qiladi. Shunday ekan, uni bu buyruqni bajarishga undash va qiziqtirish lozimdir. Agar Alloh subhanahu va taolaning kitobiga, barcha maxluqlariga unga quloq solib itoat etish vojib bo'lgan buyruq va qaytariqlariga qarasak, shuni topamizki, Parvardigori o'zining saltanati ostida bo'lgan bandalariga bir ishni bajarishni vojib qilgan vaqtda, ularni ushbu ishni bajarishga turli suratlarda targ'ib qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga Humus mintaqasining 5 dan 1 g'animati olib kelindi. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qavm bu omonatni omonatdorlarga yetkazdilar deb marhamat qildi. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga siz omonatni Allohga ado qildingiz. Shuning uchun ham ular sizga omonatni yetkazdilar. Agar siz ayshu ishratga berilganingizda ular ham shunday qilgan bo'lar edilar deb aytildi. Yana Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadi: Ixlosi bo'lmagan kishi qoqilaveradi. Demak, ishingiz, so'zingiz va harakatlaringizda ixlos bo'lsin va o'zingiz bilan Parvardigoringiz o'rtasini isloh qiling. Shunda Parvardigor sizning barcha ishlaringizni to'g'rilab, isloh qilib qo'yadi. Haq yo'lini sizga muyassar qiladi va sizni birodarlaringizga suyukli qilib, muhabbatli qilib qo'yadi. Umar radhiyallohu anhu ning mana bu hakimona so'ziga yana bir bor e'tibor qarating. Kimning niyati to'g'ri bo'lsa va nafsiga qarshi kurashsa, Alloh subhanahu va taolo u bilan odamlar o'rtasidagi ishlarga o'zi kifoya qiladi. Kim odamlarga niyatining ziddini va o'zida yo'q bo'lgan xulqlarni ko'rsatsa, Alloh subhanahu va taolo bu ishlarni yaxshi biladi va uni rasvo qiladi. Demak, o'zingizga payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini va siyratlarini lozim tuting. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sahobalariga qanday muomala qilganini va ularni qanday qilib shirk va osiylik botqoqlaridan to'g'rilik va iymonning oliy cho'qlariga ko'targanini yaxshilab o'rganing. mas'ullarning payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning tugamas xazinalarga to'la bo'lgan sunnati va siyratidan yuz o'girib, bunday darajada past va foydasi oz bo'lgan boshqa ilmlarga qiziqishlari juda ajablanarli. Shuni yaxshi bilinglarki, nafslaringni ma'siyatdan itoatga, g'aflatdan uyg'oqlik tomon qat'iy qadamlar tashlash bilan o'zgartira olishingiz mumkin. Bu himmatingizning oliyligi, niyatingizning to'g'riligi va Parvardigoringizga yuzlanishda sodiqligingizga bog'liq. Ammo bu o'zgarishlarni va o'zgartirishlarni o'zingizdan boshqalarda mana shunday tezlik bilan amalga oshirishga qodir bo'la olmaysiz. Ya'ni insonlarni to'g'rilash bosqichma-bosqich va sekin-asta amalga oshadi. Muhimi qadamingizni to'g'ri qo'yishingiz va ishlarni sekin-asta bosqichma-bosqich amalga oshirishdir. Shunda siz qiynalgan kishini bo'shatish, g'ofilni ogohlantirish va harakatdagi kishiga yordam berishga qodir bo'lasiz. Birdaniga tez harakat qilishdan ehtiyot bo'ling. Bu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohning xalifalik mansabiga o'tirgan vaqtidagi uslubi edi. Ya'ni Umar ibn Abdul Aziz xalifa bo'lgan vaqtida ishlar juda ko'payib va chigallashib ketgan edi. Bu kishi ishlarni isloq qilish uchun sekin-sekin, asta-asta, bosqichma-bosqich harakat qildi. Shunday qilib qisqa fursatda ummatning ahvoli yaxshilandi va ishlarning barchasi o'z o'rniga tushdi. namuna bo'la olish. Namuna bo'la olish faqatgina yo'llantirishda emas, balki nafsni islomiy shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega. Agar mas'ul yo'llantirish amaliyotini targ'ibot sohalarida namunali ko'rinishda bajarsa-yu, o'zi bu sohada haqiqiy namuna bo'la olmasa, o'zi qurgan uyini o'zi buzgan hisoblanadi. muhim ishlardagi shaxs va mas'ullar rohat, farog'at va yengil hayotni o'zlariga odat qilib, o'nlab chiroyli yu nasihatlar qilsa ham o'zining birodarlariga ta'sir o'tkaza olmaydi va ularni o'z vazifalarini jiddu jahd bilan bajarishga o'rgata olmaydi. Xuddi shuningdek, riyokor ham o'zining qo'l ostidagi kishilarda ixlosni paydo qilish va ularni amallarni xolis Alloh subhanahu va taolo uchun qilishga o'rgatishga aslo qodir bo'la olmaydi. Donolar shunday deydilar: avval ishlarni o'z nafsingdan boshla va nafsingni egirlik va xatolardan qaytar. Agar shunday qila olsang, demak sen donosan. Shundagina so'zlaringga o'zgalar quloq soladi va undan ibrat oladi va bergan ta'liming foydali bo'ladi. Ha, biz har bir mas'ulga birodarlari qarshisida o'zida yo'q sifatlarni riyokorlik bilan ko'rsatishga maslahat bermaymiz aslo. balki Parvardigoring uchun o'zingni isloh qil, shunda haqiqiy namunaga aylanasan. 5-fasl: Kuzatish va nazorat. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zining qo'l ostidagi kishilardan men sizlarga o'zim yaxshi deb bilgan kishilarning eng yaxshisini mas'ul qilsam va uni adolatli bo'lishga buyursam, o'zimning vazifamni ado qilgan bo'lamanmi deb so'radilar. Sahobalar ha, shunday deb javob berdilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu yo'q, u mening buyruqlarimga muvofiq ish qiladimi yoki yo'qmi? Yaxshilab tekshirgunimga qadar ado etgan bo'lmayman dedi. Ha, Umar radhiyallohu anhu o'zining rahbar sifatidagi vazifasini bajarish uchun qo'l ostidagi kishilarning eng yaxshisini tanlash va uni o'ziga topshirilgan ishni qanday qilib chiroyli bajarishga yo'llantirish bilangina tugab qolmasligini, balki kelishilgan suratda bajarishini nazorat qilish lozim bo'lishini aniq bilgan edi. Mana bu nazorat va kuzatishdir. Bu o'tmishda ishning borishini, ish yuklatilgan kishilarni nazorat qilish hamda ularning o'zlariga yuklatilgan ishlarni bajarishlarini belgilangan aniq mezon bilan o'lchashdir. Buning bilan barcha ish dangasalik qilinmasdan yoki xatoga ketmasdan maqsad sari to'g'ri ketayotgani bilinadi. va biz Alloh subhanahu va taolaning tavfiqi va izni bilan belgilangan vaqtda, talab darajasida hamda biror ziyonga duch kelmasdan maqsadga yetish uchun yetarli kafolatga ega bo'lamiz. Agar qandaydir nuqson topsak, uning oldini olish imkoniga ham ega bo'lamiz. Xato sodir bo'lgan vaqtidayoq uni to'g'rilash oson. agar xato kattalashib, ildiz otib ketganida uni to'g'rilash naqadar qiyin. Agar mas'ullar ish bajarilayotgan vaqtda uni nazorat qilishga e'tiborsizlik qilsa, gohida sodir bo'ladigan nuqsonlarni fursat o'tgandan, imkoniyat va mablag'lar sarflanib bo'lganidan keyingina payqashi mumkin. Bunday vaqtda mas'ullar biror chora ko'rishga qodir bo'la olmaydi. va faqat hamma g'azablarini xatokor shaxsga sotishga majbur bo'lishadi. Agar insof qilishganda bor g'azablarini o'zgalarni malomat qilishdan ko'ra oldin o'zlariga sotishlari kerak edi. Nazoratning ikki turi. Birinchi, ish bajarilayotgan vaqtda uning to'g'ri borayotganini bilish uchun nazorat qilish. Buning bilan eng avval xato kamchiliklarni topish va tez fursatda to'g'rilash imkoniyati ega bo'ladi. Ikkinchi, ish tugagandan keyin uning qanday bajarilganini nazorat qilish, baholash. Kuzatuv sari qadamlar. Agar birodarlaringizga vazifalarni taqsimlab bersangiz va ular ushbu vazifalarni bajarishni boshlasalar, sizga mana bular vojib bo'ladi. Birinchi vaqti-vaqti bilan ularning har birini o'ziga yuklatilgan vazifaning tabiatiga muvofiq nazorat qiling va ularning har biridan ishning qanday ketayotgani, duch kelayotgan va uning o'zi yetishga qodir bo'la olmayotgan muammolar haqida sizni xabardor qilib turishini talab eting. Ikkinchi Agar ularning birortasi o'zi hal qilishga qodir bo'lmagan biror muammoni topsangiz, mazkur birodarga yordam berish uchun zarur tadbirlar qabul qiling. 3. Agar biror birodarning dangasalik va beparvolik qilayotganini ko'rsangiz, bu nuqsonni tuzatishga yetarli bo'lgan qarorni ham qabul qiling. Bu yechim uning beparvolik holatiga barham beradigan targ'ib bo'lishi yoki unga biror birodarini yordamchi qilib berish yoki uni yumshoqlik bilan mazkur vazifadan ozod qilib, boshqa birodarga bu vazifani yuklash mumkin. 4. Qaysi vazifani o'tmishda belgilangan tariqada ishlab chiqilgan rejaga muvofiq amalga oshishini fikr qilsangiz, unda sizga o'sha ish yuklatilgan shaxslarni mazkur ishni yetarli ravishda amalga oshirishlari uchun rag'batlantirishingiz lozimdir. 5. Ishlarning reja bo'yicha oldindan belgilangan vaqtga muvofiq borishini nazorat qiling. Agar bunga e'tiborsizlik qilsangiz va ishining o'z maromida ketishiga tashlab qo'ysangiz, belgilangan vaqtda ishlarning bajarilishiga erisha olmaysiz. Ya'ni ba'zi bosqichlarning oldinga ketishi zarur emas, balki ushbu oldinga ketishining talab darajasida bo'lishi va har bir bosqichning rejada belgilangan vaqtda amalga oshishi zarurdir. Ya'ni ba'zi bosqichlarning oldinga ketishi zarur emas, balki ushbu oldinga ketishning talab darajasida bo'lishi va har bir bosqichning rejada belgilangan vaqtda amalga oshishi zarur. Ba'zi ishlar borki, uning 1-2 kun kechikib bajarilishi unchalik zararli emas. Ammo shunday ishlar borki, uni belgilangan vaqtidan 1 soat kechikib bajarilishiga ham yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aksincha, daqiqa yu soniyalargacha hisobla bo'ladi. va belgilangan vaqtidan bir necha soniya oldin yoki keyin bajarilishiga ham ruxsat berib bo'lmaydi. Bu holat harbiy va undan boshqa ishlarda uchraydi. vaqtga nisbatan yetarli nazorat bo'lishi uchun rejada har bir ishning boshlash vaqti, bosqichlari, har bir bosqichning ma'lum chegarasi va har bir ijroning qanchalik kechikishi mumkin ekani aniq belgilangan bo'lishi hamda vazifa yuklatilgan shaxslarga bu aniq yetkazilgan bo'lishi lozim. Mana shunday qilingan vaqtda ishning bajarilish asnosida uning belgilangan muddatidan oldinroq yoki keyinroq borayotganini aniqlash va bu nuqson boshlangan vaqtidayoq uni bartaraf etish mumkin bo'ladi. 6. Gohida Kutilmagan muvaffaqiyat mazkur sohalarning birortasida ro'y berishi mumkin. Ushbu muvaffaqiyat doirasini yanada kengaytirish va uni ishlab chiqilgan rejadagi maqsadlarni amalga oshirish uchun tezlik bilan rivojlantirish mumkin. Mana shunday vaqtda mazkur amaliyotni, ya'ni muvaffaqiyat doirasini kengaytirish amaliyotini ijro etish va oldindan ishlab chiqilgan rejada qotib qolmaslik vojibdir. Ishlab chiqilgan reja bir vasila xolos siz qachon undan afzalrog'ini topsangiz, maqsadga tez yetish uchun uni tanlashingiz vojib bo'ladi. Demak, bunga shoshilasiz va kutib qolmaysiz. 7. Ishlar amalga oshirilgach, ushbu ishlarga rejada amalga oshirilishi belgilangan boshqa ishlarni qiyos qiling. agar ikkalasi bir-biriga muvofiq bo'lsa yoki natija kutilganidan yaxshiroq bo'lsa, demak bu muvaffaqiyat alomati va belgisidir. Agar belgilangan vaqtdan kechikilgan bo'lsa yoki maqsad amalga oshmagan bo'lsa, demak, bu yerda xato bor. Uni aniqlash zarur. Gohida bu xato vazifa yuklatilgan birodardan sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu o'rinda nazorat bizga ushbu birodarda zaif nuqta borligini va bu birodarga kelajakda ba'zi ishlarda suyanish uchun uning mana shu ayb va nuqsonini yo'qotish zarurligini ko'rsatadi. Agar shunday qilinmasa, unga suyanib bo'lmaydi. Chunki mu'min bir teshikdan ikki marta chaqilmaydi. Hadisi sharif Gohida muvaffaqiyatsizlikning sababi ishni bajaruvchilar emas, balki rejaning voqelikka to'g'ri kelmasligi bo'lishi ham mumkin. Ko'p mas'ullar, xususan ularning yangilari, xayoliy rejalar tuzishni yaxshi ko'radilar va bu rejani bajaruvchi shaxslar amalga oshira olmaydilar. Mana shunday mas'ullarga boshqa rahbarlar qanday qilib voqelikka munosib bo'lgan reja tuzish o'rgatilmasa, ular ko'pincha muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'ladilar va ular tuzgan xayoliy rejalarni amalga oshirish uchun behuda ko'p kuch sarflanadi. Mana shu joyda nazorat bizga ishlab chiqilgan rejadagi xatolarni ko'rsatadi va bu borada zarur bo'lgan tajriba qo'llaniladi. Gohida Muvaffaqiyatsizlikning sababi bizning xoh reja tuzuvchi, xoh uni bajaruvchi bo'laylik, toqatimizdan tashqaridagi ish bo'lishi mumkin. Masalan, kutilmagan va uni tuzatishning yoki olib tashlashning imkoni bo'lmagan to'siqlar, qiyinchiliklar uchraydi. Bunday holatlarda birortamizda ayib bo'lmaydi. Balki bu Alloh subhanahu va taolaning bandalariga bir imtihoni bo'ladi. Bu imtihon bilan Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalariga o'zlarini isloq qilish va har bir narsaning parvardigori bo'lgan o'zidan yordam so'rab ko'p iltijo qilishga ishora qiladi. Bu ilohiy darsdir. Yer yuzida ko'p aqlli bandalar borki, ular o'zlarining aql zakovati va tajribasiga suyanadilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularni bu g'ururdan o'z nafsiga suyanishdan qaytarish va ularga o'zining qudratini ko'rsatish hamda la havla va la quvvata illa billah kalimasining ma'nosini ularga bildirish uchun ularning yo'liga mana shunday qiyinchilik va muammolarni ro'para qilib qo'yadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam la havla va la quvvata illa billah kalimasi haqida ey Abdulloh ibn Qays senga jannat xazinalaridan biriga yo'l ko'rsataymi? U yo'l la havla va la quvvata illa billahdir deb aytgan edilar. Shunday ekan, qalblar va tillar ishdan oldin, ish asnosida va ishdan keyin ham ushbu kalimani ko'p takrorlashlari lozim bo'ladi. 8. Rejani tuzgan mas'ul uning ijrosidan oldin uni bevosita oliy rahbariyatga ko'rsatganidek, uni ijrosi amalga oshganidan keyin ham rahbariyatga ko'rsatsa, buning bilan rahbar sizning qaysi bosqichga yetganingizni va qanday holatlardan o'tganingizni bilib oladi. Demak, siz o'zingiz bosib o'tgan bosqichlardan va biz oldingi bandda ishora qilgan ta'limlardan ibrat olasiz. 9. Albatta, siz yangi reja ishlab chiqqan vaqtingizda oldingi rejaga bergan bahoingizdan foydalanasiz. Shuningdek, siz yangi rejangizni o'zingizning yaxshi qurgan holatda emas, balki o'tgan amaliyotingizdan olgan saboqlarni inobatga olgan holda boshlaysiz. Nazoratni riyobga chiqarish uchun muhim qoidalar. Birinchi qoida. Ish bajarilayotgan vaqtda uni nazorat qilayotganingizda birodaringizning ruhiyatini ham rioya qiling. Ular nazorat, ularga ishonmaslik degan ma'noni anglatmasligini bilsinlar. Shunday ekan, nazoratni maqbul suratda amalga oshiring. Ikkinchi qoida Rejani so'nggi marta baholashdan oldin uning hamma taraflarini mukammal e'tiborga olish lozim bo'ladi. Sizning oldingizda barcha haqiqatlar to'la bo'lmasdan va barchaning qarashlariga quloq solmasdan turib biror kishining zarariga hukm qilmang va unga qattiq qo'llik qilmang. Ikkita urushib qolgan birodaringizning bittasi sizning huzuringizga ko'zi o'yilgan holda kelsa, darrov uning foydasiga hukm chiqara ko'rmang. Chunki ikkinchisi ham sizning huzuringizga ko'zi o'yilgan holda kelishi mumkin. 3-qoida. Baholash vaqtida bir holatga chegaralanmang va keng doirada bo'ling. Qandaydir sabab tufayli bir kishining zarariga mashaqqat tug'dirib qo'yishdan ehtiyot bo'ling yoki ikkinchi bir kishining foydasiga yoki boshqaning foydasiga hukm chiqarishdan ehtiyot bo'ling yoki uning xatosini katta ko'rsatib adolatsizlik qilishdan ehtiyot bo'ling. 4-qoida Agar bir ishda ham puxtalik, ham nuqson topilsa, har ikkaloviga e'tibor qarating. Bittasiga e'tibor qilib, ikkinchisini tashlab qo'ymang. 5-qoida Agar rahbar biror birodarga nazorat vazifasini topshirgan bo'lsa, bunday holatda rahbar buyurish va qaytarish unga ochiqcha topshirilmagan bo'lsa, u birodarda nazoratdan tashqari buyurish va qaytarish salohiyati bo'lmaydi. Qaysi birodarda o'ziga ochiq va aniq topshirilmasa-da, o'zining nazorat vazifasini buyurish va qaytarish vazifasiga aylantirib olishga rag'bat sezsangiz, uni nazoratchi qilib tayin qilmang. 6-qoida Agar rejani noto'g'ri tuzganingiz yoki boshqa sabablar bilan xato yoki nuqson sodir bo'lsa, unga e'tibor bering. Uni tan oling va undan o'zingizni olib qochib, boshqa birodarga yuklashdan ehtiyot bo'ling. 7-qoida aniq ish rejasi ishlarni shaxslarga taqsimlash va har bir shaxsga o'zining vazifasini tushuntirishsiz nazorat amalga oshmaydi. 8. Har bir vazifaga uning vositasi bilan qiyoslash uchun ma'lum o'lchov qo'yish lozimdir. Shuning bilan biz muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik darajasini bilib olamiz. Gohida bu o'lchov muayyan bir kitobdan 50 mingini chop etishga o'xshash, uni amalga oshirish maqsad qilingan qandaydir sanoq bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda o'lchash belgilangan bu hisobda chop etilgan narsaga qiyoslash bilan amalga oshadi. Gohida sanoqli o'lchov qo'yish qiyin bo'ladi. Masalan, 100 ta odamni to'g'ri yo'lga boshqarish. Bunda o'lchov bo'lishi mantiqiy emas. Axir Alloh subhanahu va taolo mana bunday marhamat qilgan. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya'ni ey Muhammad, albatta siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmaysiz. Qasas surasi 56-oyat. Demak, bu yerda o'lchov bajarish uslubiga yoki undan boshqasiga xos bo'lishi munosibdir. Amirul Mu'minin Umar radhiyallohu anhu ning mana bu hakimona so'ziga quloq soling. Nafslaringizni hisob kitob qilinishidan oldin hisob kitob qiling va amallaringizni taroziga tortilishidan oldin tortib ko'ring hamda Alloh subhanahu va taolaga ro'bara bo'ladigan kunga tayyorlaning. Alloh subhanahu va taolo bu haqda mana bunday marhamat qildi. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah Ya'ni o'sha kunda sizlar hisob-kitob uchun Allohga ko'ndalang qilinasizlar. Sizlarning biror siringiz maxfiy qolmaydi. al haqqa surasi 18-oyat. Mukofot va jazo. Ishni puxta chiroyli qilgan shaxsni mukofotlash va xatokorni jazolash tarbiyaning muvaffaqiyatli usullaridandir. gohida ishni puxta qilgan kishiga amir tomonidan minnatdorchilik bildirilishining o'zi ham mukofot bo'lishi mumkin. Gohida bu mukofot soddagina hadiya bo'lishi ham mumkin. Berilgan mukofot moddiy bo'lmasa-da, gohida unga boshqa vazifani yuklash ham mukofot hisoblanadi. Bu ko'pincha unga beriladigan dunyoviy mukofotlardan ko'ra afzal mukofot hisoblanadi. Chunki bu mukofot zamirida ishni chiroyli va puxta bajargan birodarga nisbatan katta e'tibor bo'ladi. U bu mukofot bilan ko'p ishlarda rahbarning o'ziga ishonishini his qiladi. Lekin mukofotlash ishi ma'lum bir tartibda bo'lishiga e'tiborni qaratish zarur. Ya'ni bu mukofotlash ishni puxta qilgan birodarni rag'batlantirish bo'lishi kerak va uning qalbini buzuvchi bo'lmasligi shart. Amirning birodariga bildiradigan minnatdorchilik so'zlari ma'lum chegaradan chiqib ketsa va haddan oshiqcha maqtov darajasiga yetib borsa, bu o'sha birodarning bo'ynini uzishlik va belini sindirishlik bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birovni haddan tashqari maqtayotgan bir kishini ko'rib, unga birodaringning bo'ynini uzding deb marhamat qildilar. Agar bu so'zlar payg'ambarimiz tomonidan bir sahobiyga aytilgan bo'lsa, biz haqimizda nima deysiz? Bir birodarga qarab, sening aqli zakovatingga qoyilman deish bizga munosib kelmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam g'alaba bilan qaytib kelayotgan bir lashkarni mana bu so'zlar bilan kutib oldilar. Qanday yorug' yuzlar deganlarida sahobalar ham balki sizning yuzingiz bundan ham yorug'dir deyishgan edi. Umuman, amir qaysidir yo'l bilan ishni chiroyli bajargan shaxslarni mukofotlashni unutmaslik kerak. Bu esa ishlarni puxta qiluvchilar haqidadir. Endi dangasalar haqida nima deymiz? Dar haqiqat, jazo gohida davolashning eng muvaffaqiyatli usuli hisoblanadi. Lekin xalq maqollarida aytilganidek, davoning eng so'ngisi kuydirishdir va kuydirish davosiga boshqa isloh vositalarining barchalarini qo'llab bo'lganidan keyingina murojaat qilinadi. Shuningdek, bu davo islohga aniq foyda beradi yoki fasodni to'xtatadi yoki boshqa solih insonlarni xatokorlarga ergashishdan qaytaradi deb aniq bilingandan keyingina bu davo qo'llaniladi. Asarlarda kelishicha, agar gunohlar ko'paysa va o'zgartirilmasa, barchaga zarar birdek keladi. Xuddi shuningdek, bir birodar musulmonlarga qo'pollik qilishga odatlansa va amiri uni hech qaytarmasa, u bu ishida davom etaveradi va unga boshqa birodarlar ham ergashadi. Shuningdek, xatoga beriladigan jazo xatoning zararidan kattaroq zarar keltirmaydi deb aniq bilingandan keyingina bu jazoga qo'l uriladi. Agar jazolashga majbur bo'linsa, jazoning nafsga yengilrog'idan boshlasin va xatoning hajmiga munosib jazo berilsin. Ko'p yaxshiliklar egasi bo'lgan kishilarning xatolari kechiriladi. qaysi bir birodar ishni jiddiy jihat bilan bajarish sifati bilan mashhur bo'lgan bo'lsa, uning xatolari kechiriladi. Shoyat u mana shu xato kamchiliklardan to'xtasa. Jazo berishga sabab bo'lgan xato kamchiliklar tugatilgandan keyin, jazo va uning ta'sirini qoldirmaslikka harakat qilinsin. Ya'ni birodaringiz nazarda o'ziga berilgan jazo o'zidan o'ch olish uchun emas, balki isloh uchun bo'lgani ma'lum bo'lsin va ularning xatolarini qidirib yurmang. Tayyor turing, yaqin qolgan hisobga. Eshitgansiz qancha oyat rivoyat. Endi bu din sizga do'stim amonat. Amonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim amonat. Amonatga qilmang aslo xiyonat.